Ikusiz, eh, hemen sortzez bostetaik lau hemen bat erri elkargo ontakoak. Simiko bat egindu, biztanda, jakin duraik eh, berri hori eta beste haze jakinez uh, terrorista bezala e, eh, aipatia zirela eta bon, hori eh, ezin zen ona, onar behaz, hala, igia eskerreko eskun denak uh, partu hartu dute nahi ginun hek hasi derrantz martxar bez gure indarrek ilan amistan da e, ez dute gauza handirik egin ere nahi ginuke behaz uh, erri guzi modelo bat erri guzitan artia izan nahi zeite behar dela, txurituki, istatua behar dela, agazo hori lotu, eta txurituki behar, da, behar dela moitu,